pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o zó, é perobo do campo, é o nó da madeira, cainga, candeia, é uma tita pereira. É madeira de vento, tombo da ribanceira. É um mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, e o fim da ladeira, e é a via vão, festa da comilheira. É a chuva chovendo, a é conversa ribeira, das águas de março, é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passaria na mão, pedra da tiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regado, uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho rosto, descosto e um pouco sozinho. é um estrepe, é um prego, e uma conta, é um conto, e um pingo, encanto, e uma ponta, é um ponto. E um peixe, um gesto. É uma prata brilhando. é a luz da manhã. É o tijolo chegando. E é a lenha, eu trilhasse na estrada. É o projeto da casa, é um corpo na cama, é o um carro enguiçado, é a lama, é a lama. E um passo, é uma ponte, e um sapo, é uma rã, e um resto, de é um mato, na luz, da manhã. São as águas de março fechando o verão E a promessa de vida no teu coração uma cobra, é um pau. É João, é José, é um espinho na mão. É um corte no pé são as águas de mar, só fechando o verão. E a é promessa de vida no teu coração é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é a febre terçã. São as águas de mar, só fechando o verão. E a é promessa de vida no teu coração. É pau, pedra, fim, caninho, resto, toco, pouco, sozinho, caco, vidro, vida, sol, noite, morte, laço, anzol, são as águas de lá, só fechando o verão, e é é a promessa de vida no teu coração.